natura eminentezzo cae moderna tecnologio, noviga detectilo por explodagio cae drogui. Mershaine balda um alapero se la flug havenoi, la ixora dia is por corpa inspectado. Tut nova Israela entrepreno brile cae succese trapassis la testan fason de nera ripova securezza sistemo, nomata Bio Explorer, qui u basigas sur la mirinda i flar capablo i de musui. La cefa creinto de tiu sistema estas eran lumbroso. Reserva maioro de la mar armeo kai doctoro pri biologio, zoologio kai spertulo pri etologio. Tio estas conduto de animaloi Dottoro olumbroso, chio estas la slosilo de la successo de via revoluzia sistema? Nia detectila sistema schuldas sian excepta nivelon de successo al optimuma integrigio de natura e sensilo, i fare de la natura evoluzio d'un miliono i daiaroi kun la nuna i teknologia la flar capablo de niai ai tauge musoi qui in ni nomas biosensiloi, estas multe pli i oltiu i de hundoi aparte parte quiam oni usas sam tempe plura in musoi quar gis hoc depende de la applico. dum la sta tempa testo en accet centro pli ol mil homoi pasis tra la sistema cae sur dudec due lili oni cascis explodagioi. Ciui dudec du estis malcovritai, cae la falsai alarmoi estis nur nulo como unu procentoi. Ciel la sistemo practice functias? Dum siai quar horai de jor tempoi en la sistemo, la muso movillas libere en comuna chambro tra quiu fluas la aero venanta el la pordo, quie trovigas la inspectata persona. Ciam la musoi flaras en la aero, odora in spuro in de esplodagioi, quiu in ili estis dresita e viti, ili forcuras en flancan chambron, tiel activigante la alarmon. Por eviti falsa in alarmo in almena u du muso i deva seniri sam tempe la flancan chambron. Ciu media i distragioi povas influi la conduton de la musoi? Ni ai musoi lojas en conforta i uioi locita i en nicho, qui u isolas ilin de plei parto de media i distragioi climatisilo certigas che la condicioi estu optimumai por la bonfarto de la musoi, tiel che ili povas plenumi sian detectan tascon perfecte. Zorge farita i testoi pruvis che fonai odoroi, polvo au cindro tutte ne influas precisetson cae fidindetson de resultoi. Quion da odoroi viae biosensiloi capablas detecti? Oni povas dresi nia in muso in por detecti deco in da malsimila i odoroi, inter miloi da alia i odoroi. Ciui quardi soc musoi de iu sistemo estas dresitai por detecti ciui in odoroin signifain por tiu specifa applicot. Compreneble, char trancilo in ne havas odoron, la voyaggianto i devos dau repassi tra iu metal detectilo. Kiom dauras la dressado de la musoi? La comenza dressado, inclusive de detectado de la unua celodoro, dauras circa u dectagoi dressado por detecti aldonan odoron postulas quelca intago in porciu odoro. Cia estas la vivo d'auro de la musoi? Ili vivas du tri iaroin, sed por certigi pri ilia plei bona capablo, ni limigas ilian labor periodon ie circa u decoc monato, cae poste emeritigio. Ciù la publico povas vidi la musoin? Certe ne, a parte virinoi povus terurigi. Giuste protio ni preferas paroli pri biosensilui, cae ne pri mussoi. Ili neniam iu maniere ec contactas personoi. Ec la aeron, ciu eliras el iliai uioi, oni tre zorge filtras. Ciu estas risco de infectado de homoi per malsanoi fare de musoi? Ne, tute ne. Niain musoin oni bredas en puregai laboratoriai condicioi, sub stricta veterinara controllo. La aero e la inspecta pordo fluas la persono alla directo della sistemo, cae neniam contraue.